Vino, Iisuse prea blând, vino cu iubirea ta. Vino, Iisuse prea blând, dă-ne Duhul dragostei. Duhul Domnului este asupra mea, El m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună.